Bon, bazen garaia, eh, ni uh, politikatik <laughs> aparte aspaldiko askoaren militanteko naiz, eta uh, jarraiteko plan gintzak uh, ikusi ditut, uh, uh miarritzen, uh, eta elkarguan aitatzen dute ere Euskararen uh, plan bat, uh, uh, bon, eta uh, gure lokutorean nombrea omen euh, mantentzen da, baina uh, aipatu dut nik uh, kontseiluan, uh, porzentaien aldetik, uh, tipitzen ari da, eta gure hizkuntza hemen ipa, iparalean, uh, kenka txarean da. Eta orduan uh, eskual konferenzioak euh, bereziki, uh, oartarazidu, salantzan dela gure hizkuntza, eta euh, medioak behar ditugu hartu. Baino gauza bat da, baina nik uh, uste dut eh, lokaria izan behar dela eta argiagoa ere erri elkargo mailan, OPLB uh, eh, rekin ere bai, eta uh, gaur egon naiz eta baionan putxu oso baikora izan, ez dut oino ikusten erizkuntza politika uh, bat, voilà. Horre, urruñan e, milioi bat euro mandute, beraz haitzin konture uniko bata, Bai honak beharko luko olako zerbait ere? Bakizu, eh, eguneko bata oso simbolikoa da. Baian simbolokin hain zinatzen dugu ere bai, autoan pontxo baikora da. Garai batean, eh, eraiten zen, eguneko bata euskal kulturaren alde. Bai, dirua behar da. Bai, diruan, baina planintzarekin, gauzatzeko planintza bat, diru nahikoa da. Nahikoa da. Eta bereziki langileak eri batean, ez zerbitzurik, egiazko zer, eh, ba, zerbitzu bat bada, baina, ba, bi langile baizik. Bai, eh, lehen goberri azkenian onartu dela, bazen garaia, eh? hiru urtez eh, planik gabe zen baionako herriko etxea, eta bon, urte batez landua izan da, Euskara bat zordean, ara, bazen garaia, plan bat izateko mai gainean, hori dugu, orain ikustekoa da nola gauzatuko den. Azken, uh, irailan zut uh, izan zen olako alerta bat, zuzte begionez ikusi eh, hortik den eh, lehen eh, lehen saio edo zirribojoa? Bai, egia da, batzordeari orkestua izan zitzaion hor lehen goko guretzat biziki eskasa zen, hor urte batez batzordeak bildu ziren, hainbat proposamen egin, eta hor ikusi genuena zen gauza biziki lausoa, biziki zehaztapenik gabekoa, ez zuen plan baten itxurarik, orduan hor bai, alerta piztu zen, kesatu eta kezkatu ginen ikusirik uh, eh, zertzen orduan. Eta bon, uh, gibelatua izan da orkezpena eta bitartean uh, lan bat egina izan da. Eta azken finean, bai, badugu uh, maigainian hor uh, itxula duen uh, plan bat, bai. Jandun zura, nik ere zehaztapen gutxirekin, espero da dinan direla zehaztapen horiak? Borduan eh, batzordean bertan erana izan dena, orain eh, plana hor dela, ekintza batzu badirela, norabide batzu, orain ikustikoa da nola gauzatuko den, ekintza bako txalentzat behar dira epeak finkatu, eh, neurgailuak, ner, eh, eh elburu zehatzak finkatu, jakiteko benetan aintzinagoa zen edo ez, eta gero ikusi beharko da ze bolontate politikoarekin eh, sustengatuko den plan hori, baitakigu lako gauzak eh, aintzinaztea ez dela baita espada erresa, inerziak badira, oiturak berdela bai, gain ditu, beraz espero dugu hor bultzada politiko importanta izanen dela aurrera egiteko.